Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Gulibetir Rum fi adnal ardi ve hum min ba'di galabihim seyaglibun fi bid'i sinin قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم Elif, Lam, Mim. Rumlar, Arapların bulunduğu bölgeye pek yakın bir yerde müşrik olan İranlılara mağlup oldu. Fakat onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç sene içinde 3 ile 9 yıl arasında İranlılara galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. O dilediğine yardım eder. Çünkü o aziz, kudreti her şeye üstün gelendir.'' Rahim, çok merhamet edendir. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Bu zafer Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Onlar dünya hayatından yalnız görünüşte olanı bilirler. Çünkü onlar ahiretten gafil olanların ta kendileridir. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Onlar Allah'ın gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile yerli yerinde ve belli bir ecel ile yarattığını kendi nefislerinde hiç düşünmediler mi? Şüphesiz ki insanların çoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar eden kimselerdir. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Onlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuştur? Baksınlar. Onlar kendilerinden kuvvetçe daha şiddetliydiler. Hem yeryüzünü işlemişler ve onu bunların imarından daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara mucizeler getirmişti. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar bu isyanlarıyla kendi nefislerine zulmediyorlardı. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha Sonra o kötülük edenlerin akıbeti çok kötü oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve onlarla alay ediyorlardı. Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un. Allah ilk olarak mahlukatı yaratmaya başlar. Sonra onu o yaratmayı ahirette tekrar iade eder. Sonra ancak ona döndürüleceksiniz. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون Kıyametin kopacağı gün günahkarlar ümitsizlik içinde susar. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ Ve Allah'a koştukları ortaklarından kendilerine şefaat eden kimseler olmaz. Ve o zaman onlar ortaklarını da inkar eden kimseler olurlar. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ Kıyamet kopacağı gün, işte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحبرون Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince artık onlar bir bahçede cennette sevindirilirler. Fakat inkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince işte onlar azap içinde hazır bulundurulacak olan kimselerdir. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون Öyle ise akşama girdiğinizde ve sabaha girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون Halbuki Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Akşama doğru ve öğlene girdiğiniz zaman da Allah'ı tesbih edin. İkindi ve öğle namazını kılın. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Onun kudretinin delillerinden biri de sizi atanız Adem'i bir topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra siz yeryüzünde çoğalıp yayılan insanlar oluverdiniz. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة İnne fî zâlike leâyâtin liqavmin Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve lisanlarınızın ve renklerinizin muhtelif olmasıdır. Muhakkak ki bunda alimler için kati deliller vardır. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Onun delillerinden biri de gece ve gündüzde uyumanız ve onun fazlından rızkınızı aramanızdır. Şüphesiz ki bunda işitecek olan bir kavim için elbette deliller vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından arzu onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için alınacak dersler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Onun delillerinden biri de göğün ve yerin onun emriyle bu halinde durmasıdır. Sonra sizi yerden, kabirlerinizden tekrar dirilmeniz için bir davetle çağırdığı zaman siz hemen oradan çıkacaksınız. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ Çünkü göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi O'na itaatkardır. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Hem O ilk olarak mahlukatı yaratmaya başlayan, sonra onu o yaratmayı ahirette tekrar iade edendir. Bu ona daha kolaydır. Hem göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. Ve O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Allah ortağı olmadığına dair size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Sizin için sahibi bulunduğunuz kölelerden sizi rızıklandırdığımız şeylerde artık siz hür olanlar kendisinde onların mülkiyetinde eşit haklara sahip olduğunuz ve birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan o kölelerden de çekineceğiniz ortaklar var mı? İşte akıl erdirecek olan bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.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 Öyleyse hakka yönelmiş olarak yüzünü dine doğrult. Allah'ın insanları onun üzerine yarattığı İslam fıtratına. Ki her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.''